salve regina mater misericordiae vita docetur et spes nostrae salve ad te clamamus exsauce filio ave ad te suspirimus et flentes in hac lacrimarum vae ye ergo advocata nostra eius tuus misericordis oculos ad nos converte et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende Hoclemi opio o dosis vohe vivo Maria ora pro nobis sancte de generatrix et digni ecliamo pro mitionibus Christo. Amen. Oremus. Deus, cius hunientinus per vitam mortum en resurrectiam sum nobis salutis et premia comperivet. Consire, Christimus, et Del misterio sanctissimo Beate Maria Virginis Rosario recolintos, et imitemur quod continit, et quod pro tuent asse clamor, pariendum Christum Dominum nostrum. Amen. I pray for the intentions of the Pope, for the destruction of the, of the Islamic State and Planned Parenthood, for the ruin of the rival religions of relativism, feminism, and progressivism, I pray for Amanda, Rachel, Xander, Julian, Felicity, and me. And may all of our sorrows on this day be offered up for purification, that we may do your will. Amen. En el nombre del Padre, Filho Santo. Amen.